Beionako fakultateko ikasle horrentzat dudarik ez, politika eta hauteskundeak segitu behar dira. Segitu tuntza, badira bilista, energian behaz, eh, lehitutu daiena programak, interesatu behar da, eh, behar den, jakiteko norka eh, gidatuko duen gure egia. Piskatu hon txentzen dintu zuek Bai, piskatu hon txentzen dut, baina, bai, importanta da eta sustut, sustut gazteak behar kelite informatu, ez berdina dina, Heien baita geroa eta ez eh, urs berdinak iteko edo edo jakiteko gero berdin heiek nola manatu egia. Polin eta Sofik goi urte dituzte, zuzenbideko ikasketetan ari dira, eta onartzen dute interes falta dutela politikarengan Mais a pas à la Au regard de certains candidats, c'est plutôt des personnes euh, plutôt âgées et je pense qu'ils ont beaucoup moins de considération pour les jeunes. À Saint-Jean, là où je vais voter, il n'y a pas beaucoup de listes jeunes, je trouve. C'est pas dynamique, quoi. C'est pas fait pour les jeunes. Euh, on voit rarement des, enfin, quelques jeunes sur des listes, mais très peu, quoi. Vous allez voter quand même euh, <laughs> Alors là, moi non, vraiment non. Alderantziz gusti zengaiatzen diren gazteak badira ere, itxasun maiana zerrenda batean aurkeztu da, ogoita urte ditu. sekulan. hautagaiak ere dute bide bat eh, ideki gazteentzat eta gazteek eh, para da hori hartu ere herriarentzat pixkaldan egiteko. Usitze zelan taldeak diren usu aski adinetakoak dira eta usu ez dute hageman hainiz gazteekin atxemaiten dut. Piskat beldurtzen du edo mm, jendari interesak entzentzako. 2008an, emezortzi eta ogoita bost urte artekoen abstentzioa euneko berrogoita sortzikoa izan zen ea gazteek ube egiten duten aurten.